50 languages. 79 79คำคุณศัพท์สอง adjectius 2ดิฉันสวมชุดสีฟ้า porto un vestit blau ดิฉันสวมชุดสีแดง Porto un vestit vermell. ดิฉันสวมชุดสีเขียว Porto un vestit verd. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำ Compro una bossa negra. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาล Compro una bossa marró. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาว Compro una b o l s a blanca. ดิฉันต้องการรถคันใหม่ n e c e s i t o un c o c h e nou. ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง n e c e s i t o un c o c h e r á p i d ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย n e c e s i t o un c o c h e c ó m o d o ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน A dalt hi viu una dona gran, vella. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน A dalt hi viu una dona grassa. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง A baix hi viu una dona curiosa. แขกของเราเป็นกันเอง Els nostres convidats eren gent simpàtica. แขกของเราเป็นคนสุภาพ Els nostres convidats eren gent educada. แขกของเราเป็นคนน่าสนใจ Els nostres convidats eren gent interessant. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก Tinc uns fills encantadors. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน però els veïns tenen uns nens maleducats ลูกๆของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ que es porten bé els seus fills